lau marka da eta mila modu. Ahotxetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzan. Euskadi irratiak lau amarka da edo berrogei urte baina gehiago bete dituen honetan, proiektu honetako jardun bezala hartu dugu,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 Ongi, ongi, orain ja arratsaldeko ordonetan ja lasaixago gure eginkizuna badakizu zuzeneko amaitzen da irurak aldera, bueno, Joseina etortzen denean, nik testigoa berari pasatzen dio, eta gero ja arratsaldean bazkaldu eta ja antolatzen dugu urrenko guneko saioa, gutxi gara, bera. Vale. Ba, primera, ba, elkarrizketa guzti hauek dene galdera berdin egiten hasten gara. Bai. Ba, noiz jakin edera erabak kazetari izan nahi zenuela, nun egin zen dituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi Irratian eta e, ba ordutik gaur arte zein lanetan da hemen Euskadi Irratian. Nere kasuan kazetaritza zena edo kazetaritzateko bokazioa dago erabat irratia entzuteko betidanik izan zaletasunarekin. E, ni bihurtu nintzen kazetari irrati entzule nintzelako eta irratian lan egin nahi nuelako. Hori izan zen pixka bat eh, motorra edo txispa ezta eragintzuena kazetaritzarako nire zaretasuna. Ni akoratzen naiz umetan, bastak ezen urte izango nituen, zazpi, zortzi urte edo, deskubritu nuen iratia, eta geratu nintzen txoratuta irratiarekin. Nik entzuten nituen umetan Jose Mari Ondo, Txaro Arteaga, Xeber Egi, eta izugarri gozatzen nuen bereiak entzunez, eta nik esan nuen, ba, nik handitan irrati esatari izan nahi dut. Ta orduan, ba, geroztik, e, bueno, nire bidea beti izan da, irati entzule izan naiz betez ere. Eta irati entzule izatetik ikasi dut iratia egiten. Nik uste beti izaten da, ez? E, ofizio batean lan egin nahi baduzu, adiez, e, Angel Lartxundik esaten zuen, idazle izateko asko irakurri gara dagoela. Bueno, ba, irrati esatari izateko asko entzun behar da. Irrati ona. Bueno, irratia entzun behar da, orokorrean, eta horrek asko irakasten dizu. Bueno, orduan, niritxin nintzen kasetaritzara, e, irrati entzule nintzelako, eta irratiak, e, bueno, ba, arrapatu ninduelako. E, ikasi nuen kasetaritza Bilbon, Euskal Herriko Unibertsitatean, lehioan, ara joaten ginen, ikasketak egitera. Eta, bueno, orduko aditut bat e, lagun eta eta ezagun. Hemen ez arantxa agirre, goizian mhm. -huh. goizean aritzen den, goizeko segitako albistek aurkezten, banere ikaskide izan zen. Baita gozina etxe berria ere, e, kantu kontarikoa, elkarrekin ibili ginen klasean. Amaia etxe zarreta, telebistakoa, euskal telebistakoa, nire iriart, euskal telebistakoa, oietenak elkarrekin ibilitakoak e, gara, e, eh, unibertsitatean, EHU, bai? Begira, e, Euskadi noiz sartu zinen? Ba, hon nintzen, bueno, lehen egin nituen urte pare batez edo udako ordezkapenak. Eta nik uste lehen urte izan nuela, lauro gita beratzi, lauro da genizen bakitarako so naiz, eta urteak eta gogoratzeko txarra naiz, baina lauro gita marreko amarkadaren ziren esango nuke. Eta, bueno, zelan egin ditudan, ez da, bizkatu bueno, ba, bueno, hola, bloke nagusiek izango lirateke, lenda hasi nintzen, udakorrezkapenak egiten. Beira, hor, e, zera, zuk frantziako kultura ongi ezagutzen duzu, eta frantzian e, asko erabiltzen dira akronimoak ez da, laburdurak ez. Beti gogoratuko naiz, bazen frantzian aldre sozialistako buruzaki bat, Dominik Estroskan, bai. DSK, hori da, eta erabiltzen dira akronimoak frantzian ez? Bai, bai, bueno, ba, mira, nire akronimoak izango lirateke, UD, GB, GK, FK, eta orain KL. Esplikatuko ditut. Bai, bai, Lehendabizikoa, bai, nik bakarrik gogoratzen dut, eta nire inguruko goratzen dut. Ni hasi nintzen uda partean, udako saiotxo bat egiten. Eta izena zuen, uda dudan, deitzen nion. Vale. Uda dudan. Bueno, izan zen uda parteko magazintxo bat, uda partean arratsaletan egiten zena. Gero pasan nintzen, ge goizean behin. Goizean behin izan zen urte askoan, goizeko magazina. Ez Gaur egun faktoria den gixan, Hor dira, goizteko magazinetan hiru aldi bezala. Izen iragokien ez, eh? Lehen egon zen, goiz izeneko saio bat, vale. epokan. Gero, bigarrenko gari bat etorri zen, eta hori izan zen, goizean behin, eta ni horri bilin nintzen, mm erredaktore. Gero, faktoria, eta hor segitzen dugu, eskatu atal horretan, nik uste diru epokoiek izan direla. Ba. Beraz, nire nintzen, goizean behin saioan, eta esin nintzen, erredaktore. Eta hor egiten duen denetarik erreportajeak, kalean, lehiaketak, musika aurkeztu, albiste bitxia kontatu, produkzioa egin, denetarik. Ze, orain eta lehen, ba, azkenean irratxai batan zaudenean denetarik egin behar duzu. Hemen denetarik egin behar izaten. Orduan, ni hor, goizean behin saioan ebil nintzen, erreportari. E, gero momentu batean, pasatu nintzen, gero, goizean behin bihurtu zen, e, oain bezala, goiz osoko magazina. Hasi goizeko zazpietan eta mabiak arte. Eta, momentu batean erabaki zuten bizati egitea. Tordun, nik hartu nuen, lehendabiziko zatiaren editoretza. Goizeko zazpietatik, bederatzi tardiak arte horrela. Gutxi gora bera horrein jaki guridik egiten duena. Hori egiten hasi nintzen ni. Bai, albistegia, solasaldi politikoak, tertuliak, ah, entrevistak. Orduan nik hori egiten duen goizeko zazpietan edo azten ginen, eta bederatzi terdiak arte, amarrak arte egin genuen demoraldiren batean. Ta hori ditzen genion, goizean behin, endabiziko zatia. Gero bihurtu zen, goizean behin, goizkronika. Orain, azte buruan, egiten duena, haren eh, segida bezala da, aurrekaria daura. Baina, astean zeharreko goizkronika zen. Ta hori izan zen, ze sortu zen faktoria, eta faktoria esten zen bederatzi eta Susana Mujikak aurkeztuta, eta nik egiten duen zatia, segitati bederatziak arte, eta ditzen genion goizkronika. Gero, horre egin ba igual, bederatzi denboraldi. Eta, bederatzi denboraldi pasa ondoren, bai, nik hartu nuen goiz osoaren ardura. Alegia, azten nintzen goizeko zortzietan, eta tegoten nintzen eguerdeko amabiak arte. Bai, lau ordu egiten nituen. Faktoria zen. Faktoria marka bazetorren, ze horretik egon zen Susana Mujika, eta egon zen Marian Beitelarran goitea, bai, eta ordu nik hartu nuen gitaritza, eta nere garaian egiten genuen faktoria goizeko zortzietan hasi, eta amabiak arte. Esango nuke, epok hartan, e, goizeko seitatik sortzietara goizkronika izan zela, eta inaki guridik aurkezten zuen. Ah, bai. Orduan zen inaki, seietan, sortziak arte, pasatzen zian iri testigua, eta nigo terintzen goizeko sortzietatik amabiak arte. Bai, horrela egin dituen biden moraldi. Hori pasatu zen, eta horren ondoren nik jartu nuen magazinaren gidaritza. Gutxi gara bera orain maidarek egiten duena. Baino, azten ginen bederatzi tardietarako. Bederatzi bukatzen zen arlo politikoa, politiko informatiboa, eta beratz zertan ja, azten genuen magazina. Eta egoten ginen, epoka batean gari batean amabiak arte, eta beste gari batean amabi erdiak arte baita Eta gero ja dena des desplazatu zen goizeko amartara. Amartatik urdu batera. Eta bueno, horrego nintzen, ba, horren gutxen arte, horren bai. dela ze izango dira nik azkenik urte izan nuen, 2008 eta hogeita bi. Bai, nik azkaitzen ikasketak egiten hasi nintzenean. Hori da, eta ere, azken aurreko saio izan zen oso polita daukat. Azkeneko faktori izan zen ostiral batekin. Eta bezpera zen ustailak zazpi osteguna tein genuen saioa gazteluko plazatik. Polita. Oso polita. Oso polita. Etorri zen txika sobresalto, etorri zen igorri jurra iruñeko orfeoiko bai. zuzendaria. Etorri ziren gazte batzuk eta bestu zikuten jota bat euskaraz, amaien eterreak lortu zituen, ah, amaien gurekin, Mikel Jarza, bueno, oixe. Polita. Ta gero e, eta eh, hogeita bi, boraldian, egin nuen, e, urte beti irantzuen saio bat, beste berrogei urtean izenekoa, bai. Eh, euskairatiaren berrogei garren urte hurrenak gogoratzeko, saio monografikoak, astean behin saio bat, eta ja, hau da nire bigarren denboraldia, KLen, kultur lehioan. Ba, esan bezala, zuri, editore bezala elkarrizketatzen agatoz, eta ikusten urte asko egin dituzula. Mikro aurrean, bueno, bigarren galdera horretan beraz, e, Euskadi irratian, urte guzti hauetan, e, orain dituzuen lan egiteko tresna eta baliabideak, nola aldatu dira lengokoekin e, parekatuta, eta zein esango zenuke izan dela aldaketarik nabarmenena. Bueno, ni naiz, e, mundu analogikoaren semea. Eh? Ni akoratzen naiz, irratian hasi nintzenean, idaz makinak erabiltzen genituen. Zuzatzen zinen Euskadi irratiko eta soinua zen, idaz makinak ateratzen duten soin hori, teklak astinduz ateratzen den soin hori, soinu izugarri da, klink egiten zuen ez, <laughs> idaz makinak ez, lerroa bukatzerakoan ez da. Eta fotokopia gailu ez dakit bagerukan, erabiltzen genituen kalkoak, horrien kopiak ateratzeko. Ari naiz, du, e, zera, e, <laughs> santima minera joan naizela, joan naizela. Ni horren seme naiz, gero ikusi dut e, garapen bat izugarria ez da, mundu analogikotik, mundu analogikotik, mundu digitalera pasatu bai. gara, eh? zentzu guztietan, ez. Taldaketa hundiena zein? Bueno, e, soinuari dago kiona. Adiez, editaia, editajea. Editajea soinuaren gaur egun da zoragarria. Gaur egun puskak jarri, kendu erantzi ditzakezu, ez? Nahi duzu egin dezakezu, ez? Bai. Jarri, bai, ez da? Kendu, jarri. Eta zen? E, egin ziteken editaje bat, artisa modura, zintak moztuz, eta itxatxiz, baina askoz nekezagoa zen. Gaur egun entrevista bat hartu eta kendu ditzakezu utxuneak, trabadizoak, ez? Bai. Bueno, hori da zoragarria. Ta gero badago beste aldaketa nagusi bat eman dena da, e, kanpotik aritzerakoan zuzenean, teknologiak eman duen salto jauzi ikaragarria. Bera, bai. kontuko izut anedota bat, eta ah, da. Bai, bai, Ni hasi nintzenean, laro goita marreko hasiera horretan, e, eh, honintzen gari baten alistegietan, eta goratzen naiz behin, bidali ninduten donostiako paseo berrira agertu zelako kotxe susmagarri bat. Etze egiten atentatu bat izango zen, etzen izango, orduan nik uste artezilariak e, goizean goizetik gantze biltzala, eta orduan bidali ninduten, eta eh, sartu nintzen gogoratzen ez, goiz hartan egun orduero emitetan, boletinetan, egin nituen kronikak. Eta kronikoiek zuzenen egiten nituen, eta nola egiten nituen, taberna bat zegoen, e, kotxea zegoen tokitik gertu, telefono kabina bat zegoen, telefono kabinen txamponak bota, telefono deia egin, eta horrela egiten genituen orduleko kronika horiek. Eta, orduan, hortik salto egin dugu gaur egun gogorara. Eta horren adibidea da, adibidez, 2008an, pandemia etorri zenean, ni faktorian nengoen gara hartan, eta bi astein nituen etxetik saio eginez, pensa, ze aldaketa. Soinu kalitate zora garriarekin, ez da? Eta etxetik egiten duten, eh? Bai, saio osorik ez, baina zate handi bat, bai, etxetik egiten nuenik. Bai, gorka otaigi hemen lagun nuela, bien artean. Begira. Ez? baina nik zati handi bat etxetik egin nuen, bi aste edo, edo igual iru aste egin nituen nik etxetik saio egin ez, eh? Hora, pensa, eh? Telefono kabinak erabiltzetik, etxean saio egitera. Eh? Begira, e, eh, irugarren galdera, orain gehiago sakonduko dugu, mm -hmm. e, hainbat saio editatzen edo aurkezten ibilizara, gaur bai. kultur lehioaren aurkezle zara, eta urte luzez bueno, faktorian, eta bere beste hainbat saiotan ibili gara, eh, bai. e, ipatu, edo zu bezala, emankizunen editoren lanak zen bilakaera izan du. Bai, begira, E, talde bat zuzentzen duzunean, beti da oso importantea, e, eh, bueno, zu gitaritza bat markatu behar duzu, eta lanildo bat markatu behar duzu, ezta. Baina gero, e, oso garantzizkoa da, taldekide guztiek saioa bere sentitzea. Oso importantea da. Bestela, pikutela joango da barku hori. Osa, ondoratuko da. Ordua nik beti garbi izan dut, e, zera, naiztanik markatu pixkat hildoa edo lan egiteko modu eta bar, jendeari hitzeman behar niola. Eta e, egia da, jendeari exigitzen ion maila bat, lan egiteko maila bat, baina gero baita ere, banekien jendeari erazten gauzak ondo egiten zirenean, eta gauzak eh, azaltzen, eta jendeari eskarrak ematen, ondo lan egiten zuenean, eta gauzak ondo atretzen zirenean, ezta? Beraz izan behar du, eh, aldebitako zera bat, e, lan egiteko modu bat, ezta? zuk gauzak eskatu behar dituzu eta segitu behar dituzu, baino jendeari baita ere, adirazi behar diozu, gauzak ondo ateratzen direnean. Eta esker honeko izan behar duzu. Eta izan behar du, lortu behar duzuna da, jendeak saioa bere sentitzea. Osea, denak izan behar dugu, azken futbol talde baten antzera, ez da? Jokalari guztia, pizza guztia dire importanteak, ez da? Zuzara entrenatzailea, ez? Bai. Gitaritza dara bazun entrenatzailea, baino berrituzu, aurrelariak, erdilariak, atzelariak dena berrituzu. Bueno, hori da pixka bat metafora. Eta horrek balio du, bai informatibo baterako, bai magazin baterako, vale. irratian, lantaldera egiten den edozein saiotarako. Eta aurrean dituzun, edozein lantrasnekin erabiltzeko, ez? Ba, noski. ez Lantrasne izan da ba ez dakit gaur egun, eh, harremantzeko e, moduak. Jenderekin zaiteko moduak? Mm, eguneroko jardunean diozu? Bai, bai. E, bai kontaktu bilatu behartzen dunean? Ah, bueno, bai, bai, bai, bueno, ez dakit, hor azkenean eh, telefonak astindu behar dira beti, ez? Oso garrantzizkoa da, telefonak astintzea eta telefonoa fitxategi bat osatzen joatea, ez? Denok erabiltzeko moduan egongo dena, ez? Mhm. Eta hornitzea hori, eh, denok ere biliko dugun telefono fitxategi hori. Eta telefono fitxategia bezala oso importantea da artxiboa ere hornitzea. Ze, zuk gaur handu duzun gai bat, akaso, hemendik amar urtera oso importantea izango da. Eta artxiboan gorreta balin badago, gero horra joko duzu, eta horrek aterako dituzu elementuak, ez da? Zu horretan ibilitzen urte ditzitu. Bai, bai, baina beste lankide batzuk egin dute sekulako lana, artxibo lana izugarria, adibidez. E, bueno, faktorian adibidez, anea libizuk egin du artxibo lana izugarria nekane, nekane peina garikanok eta erantzituzbek ere indute artxibolan izugarria. Esate baterako, horren dela gutxi, badakizuzuk, Rabelen urte urrena bai. izan dugu ez, egun da berrogeita urte, ah. Rabel jaiozela. Eta, bueno, edo egun hori lantzeko eguna, eta ba, buruan genukan, eh? Dituko dugu musikologo bati, historiadore bati, eta bar. Eta nik zanuen, baute dago zer abete Euskal Artxiboan Rabeli buruz, eta saltu nintzen, gauza mordoa, zegoen, hori da, ba, e, urtetan zehar, jendeak artxibolan izugarri egin duelako. hor dago altxor bat, izugarria. Ba, bai. Eh, azpimarratze polita. Ondoren Euskadi Irratiaren bereizgarria zer galdetzen dugu? Euskadi Irratiaren bereizgarria da hizkuntza, euskera. Mm. Eh, programen oinarria da ardatza elkarrezketak dira, horiek lortu behar dira, eh, irratiaren kasuak euskeraz, e, ez bai dago telebista bezala azpititun horik. Bai. E, izlariak euskeraz lortzeak izan du bilekanaren. izugarria, izugarria. Naizta orduan ere, bueno, e, nik hori urte asko dara mazat irratian, da bai ikusi dut garapen izugarria. Gaur egun, oso gauza gutxi geratzen dira euskarate landu gabe ez dagoelako euskal iztunek. Oso gauza gutxi. Ze universiadetik eta eskoletetik atera dira eh, hainbat persona, jantziak eta trebatuak beraien gaietan, tardoan, zuzenbidean, historian, politikan, kimikan, fizika, medikuntzak, eh? Bueno, izugarria izan da, zenbat jende eh, irabazi duen euskerak ez da urte hauetan. Tardoan bai, hor saltu izugarria Eh, eta gero, bai, esan esan. Ez, taleno ze, eh, zeitasun bat zegoen... E... Eh, ba, aikeiago kostatzen zen, bat orduan ere adituak, baina, bueno, hasi berriak ziren. Baina, bueno, bai, moldatzen ginen, eh? Eta gero, bueno, trikimelio txikiak ere bagen dituen. Jo, ezagun, ba, ez dakit, e, antonatu zutela, ez mm, dakit, ba, mikologiare buruzko kongresu bat, ba, lizar. Eta igual, antonatzen ere ditut, ai, eske, ez dakit, euskera zenez moldatzen, baino, bokatiloa bat, e, ikasketak euskara zein dituen eta ikastoran ibiltzen da, ari emango izkiot eta entrevista egingo diozu, eta horrela egiten genuen. Ka, etzeukan, bestearen, zea, em, xetasun maila edo zehaztasun maila ez da, baina, bueno, trikimailu txiki egera hiltzen genituen, ez? Oie kontatuko ditugu hemen, ez? Baina... Bai, bai, bai, a ber, ez duen sekulako eh, hankasartzerik egiten, besterik gabe, bai ez, oso bakila bari, oso bakilo bari esplikatzen zion, maten zizko lauz hartzela da gaiari buruz, eta horrela moldatzen ginen, eta horrelako trikimailoak egiten genituen. Baina saltoa izugarria da. Tani baduzkat bi adibide, iruzte eskit zoragarriak, e, orain dela, zi izango dira. Pues igual izango dira, marrute horrela, eh? Faktorian en bilela, guazen aiz jende tabio, eta bio, kordon lankide ginen, eta e, deitu genuen Xangaira, ze Mondragon taldeak, kooperatiba taldeak ireki zuen lantegi bat Xangai. Ta orduan, eh, ango batek, txinatar batek, euskara ikasi zuen, gutxi asko bazekin zerbait. Eta goratzen izan, tristen genion, eta bueno, oso oinarrizko erantzunak eman zizkigu, eman zizkigu. Eta gero bukeran, ba, ez dakit, ez dakit zer, ez dakit nes goratzen zei zen zuen, ba, txuli, ez dakit, vale. ba, eskarrik asko, eta esan zigun, eskalik asko. Ah. Ta orduan, egin zein detaile zoragarria, eta ja izango dira, gara, marrute, gara, mabosturte, entre historien genuela, eh? Ta, ez da emazte denbora pasa, orain dela, ze izango dira, sei, zazpi urte, Afrikako kopa, futbol kopa, zu futbol zalea zara. Senegalek ere bazi zuen. Bai. Bueno, igandea zen. Biara monen, entore eginen saio egitera, eta zer egingo du? Tarduan, jabetu ginen, bazte duela, orain asko dira, euskeraz dakiten Senegaldarrak, baina orain dela, sei, zazpi urte ziren, beste. Topatuko nintuen bi, eta bakizu zer nolako abiaduran egiten dugu lan, ezta? Saio 10etan eh, hasi e, zen, eta segine telefono diak egiten, 8etan, sortzitan, bederatzitan, norbai jarri zein Senegaldar bat, arekin komentatzeko, ba, Senegalek ere bazizuele munduko txapaketa. Zarea genuen, telefono diak genituen, inorkatzen zuen deitzen. Azken momentuan, otzai zuten bi Senegaldarrek. Eta jarri genituen zuzenean biak. Ba, hasi ziren euskeraz beraien arten hizketa guk ezar esan gabe. Ez? Ta, e, eh, kao, urte asko pasatu dira eta orain jegoan hori normala irutzen zegoen, orduan izan zen, zu, momentu magiko da zora garri bat irratikoa, ez? Bi senegaldar, Euskadi Azizketan Euskadi Erratian. Ba, begira. Babito, elkarrizketa guztietan ari gara ateratzen kasetan momentu magiko bat, Bai, ba, senegalgo lagunena. Eta beste eskalikasko hori ere. Hori ere, Bai. Eh, orain ja pixka bat boro biltze aldera, lagu galdera hauek pixka bat kasetan ja hmm. ikusi dugu. Orain bai guzti horekin azkeneko galdera dene iberdin egiten dizuegu, hausnartzeko bidea zabaltzen dugu galdera horrekin Kazetari lanak nolako bilakaera izan duen ikusi dugu, eta bilakaera horrek kazetarilara lara egin du, lausotu, lakarga gehiago eman eraldatu, zuk esango egin? Nik esango nituzke bi gauza, bueno, ez da bi gauza edo, nik esango nuke, mm, gauzak aldatu diren arren, eta teknologia hobetu den arren, kasetaritza beti kasetaritza izango dela. Horrek esan nahi du, em, gauzak, notiziak, helduko dira, edo sare sozial bitartez, edo telefonos bat ditu duelako, edo kalean horbeta zerbait entzun duelako, edo teletipo bat iritsi delako. Baina notizia iristen den moduan iristen dela ere, zuk antenatu horretik, telefono dei batzuk egin barretuzu kontrastatzeko notizia. Zuzen ari otezaren jakiteko. Ze, adibidez, e, lehendakariak egin badu dirazpen bat, jazta, horrez dago kontrastatu beharrik, egin du. Baina igual heldu zeizu notizia bat kalearen zundakoa, edo igual sare sozial batek botatu zerbait. Bueno, pues, bota horretik hori, anteneratu horretik, telefono deiak egin beharko dira, orain, eta bendela hori tamar urte. Berdin, berdin. O ez dago persarik gainera, esan dut, egia da notiziak, irratiak azkartasunarekin lan egiten dut, eta gauzak azkarra esan behar dira, baino, hartu behar dira beti, bi, iru, lau minutu, antenera joan aurretik eta telefono dut batzuk egin, kontrastatzeko. Bai, eta bai, bai, bai, hori da. Eh? Orduan, hori ez da inoiz aldatuko. Hori bat, hori informatibo puro hori Eta magazinetan edo kultura saioetan, ni naiz gauzak zure egitearen aldeko. Zan nahi dut. Gai hor balin badukazu ere, saiatu zaite zure ukitu ematen. Vale. Osea, hortik, zu dukazun historiatik sortu beste historia bat. Zure Hori zate baterako. E, Niorein kultura nabil. E, urtero, eibarren antolatzen dituzte antzerki jardunaldiak, antzerki jaialdiak, sekulako tradizioa duka, tandi basatzen dira Euskal Herriko eta Espainiako antzerki talderik onenak. Orduan, hori izten da egunean, egin dezakezu, bueno, pues, zerrenda irakurri, eta bari, irakurri dezakezu, bat horreko da, eta beste eta beste eta bestea. Hori da aukera bat. Baina beste aukera bat zuk hortik historia bat sortzea. Ta, ari ez nik behin egin nuen urte batean, egin nuen, e, jardunaldi hauek, antzerki jaialdi egiten da, Ibarko koliseo antzokian. Bai. Da, Ibarko beti-betiko antzokia. Bueno, kontua da, antzoki horretatik gertu, oso gertu, orain dela urte batzuk, horrein dela urte dixente, Mursego, kantaien aitonak, zapata dena bat izan zuela. Ta nahi behi Mursego kontatu zidan, koliziora, etorri zenean, e, aurreko mendeko flameko kantari oso famoso bat, zapata behar zituela eta joan zen bera itonaren dendara zapata gerostera. Orduan, nik egun hortan hori kontatu nuen. Jakina, gero kontatu nuen, antzerki jaialde hasiko zela, etorriko zela uta bestea. Baino, amu hori erabili nuen. Irratian, bada pixka bat, nola esan, eta komunikabietan horrokorrean, jende erakarri egin behar bai. eta erakartzeko modua bilatu behar dituzu. Hori da, hori da, orduan, historien bitartez erakarri dezakegu guk, amu horien bitartez. Garro gezan ari ez kontatu dut, aste aterako da, gari, kantariaren, lendabiziko disko horren dela hogeita marrurtekoa, berrar gitaratuko dute. Eta hori izango da, asontako notizia. Eta hori nik zara egin dut. E, gogoratzen nintzen, behin kontatu zidaten, gari den lendabiziko disko hortarako, e, gari joan zen hilapaindegi batera, horraztera, Tarduan, nik entrevista egin bere garaian, ilapaintzaile horri, tarduan, historio hori kontatu dut gaur goizean, eta, bueno, bide batez, jenderi esan diot, badatorla diskoa, baina, gero, bitxikeri hori kontatu dut gari diren dariziko disko eko argazkirako hilea alako izan zen. Tordun, hori kontatu dut, erabili dut hori amu modura. Ba, ona. Ba, nik honekin galdera guztiak ina ditut, eta gizitza bai. gai gehitu nahiko zenuken. Ez, oso gustora ba, gona izela. Honekin moro bilduko dugu. Eta irratia bizirri dagoela eta bizirriko gongo dela. Hori bai, egon modela. Hori gazko bai. gaipatze zuen, eta hori nik Bai, nik uste bai, ez ez. Bai. Itza, azken batean itzaren indarra da, ez. Eta badu gauza beste komunikadeik ez dutena, oso da, erabat garria leku askotara, beste bai. gozak egin Hombre, irudia ez zola garria da, eh? Noski, Baina, irudia ikusi behar da. Ikusi egin behar duzu. Ta hitzak aldiz, ikusi gabe, den imaginatu ezakezu. Hori da, eta bai. horrek ere askotan zabaltzen du. Bai. Zen batek, orain ezagora, sare sozialek ere ezagora, ba? baina askotan hau etxentzun irratien, eta bai. irudi bat egin dagar ikusi, eta nik enura, imaginatzen da. Ja, bueno, ni badauket horrekin ere edota bat. Behin eh, faktorian, ari ginen, bueno, nik urte luzez, izan nuen solasaldi bat, Carlos Tit eta Xebera Murizarekin. Vale. Gero, nire Ibarzabal ere batu zen. Eta goratzen naiz behin, nik ez dakiz zertaz ere ginen izketan, ez dakit ari ginen, aste santuko oiture, buru, ze aste santuan jendea joten zen elizara, edo ez, edo, bueno. Total, telefonak zabaldu genituen, eta zure batek egitu zuen, eta botazten bere espitza, eta, bueno, ba, eskerrik asko, eta, ai, manu, barkatu, e, segundu bat gauza bat esan nahi zut, ka, urte asko dara matza zuen zunez, eta horreko batean, agartu zen zure argazki bat berrian, eta, eta, eta, eta isilik eratu zen. Eta, esan nahi zuten zara behar, baina itzizei ateratzen, eta, eta, eta, guapo hau imaginatzen induzun da, iz desberdina. <laughs> Horrek labur biltzen du irratiaren magia, ez? Hori Lau amarka da eta mila modu. Ahotxetik irratira. Euskadi irratian, berrogei urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzan.